ความรู้ความรู้ก็มาหลายเส้นทาง convention. Wisdom, has a convention like everything, <clears throat> but it refers to views based on true knowing or perspectives. Now, knowledge has many roads. There are many roads to knowledge. รู้มันมาหลายเส้นทาง โดยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เรียกว่าเป็นการถ่ายทอด สุตะมายะความรู้จากการได้ยินได้ฟังได้เห็นการได้ยินได้ฟัง ็อาศัยโสตประสาทระบบประสาททาง ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกจักสุประสาทการได้เห็น มันก็มีส่วนเมื่อได้เห็นสัญชาตญาณอันเป็นส่วนประกอบของความรู้สึกที่เราเรียกว่า ความกลัว ความกลัวก็หมายถึงความความไม่สบายนั่นแหละความทุกข์ถ้ามีความกลัวมันก็เลย มีส่วนกับการเสาะแสวงหา ระบบการหลบ การหลบภัย เพราะปกติมันก็กลัวตาย แต่มันก็หลีกไม่พ้นมันก็หนีไม่พ้น เหมือนกับความทุกข์นี่แหละ เราจะกลัวความทุกข์มันก็หนีไม่พ้น เพราะความทุกข์มันมีส่วนประกอบกับการเป็นอยู่ของเรา ความทุกข์ทางกายถ้าเรียกว่ากายยิกทุกข์ความทุกข์ทางกายมันก็บ่งบอก ถึงความรู้สึกของมันทำหน้าที่ เช่นระบบของการถ่ายเท เรียกว่านิพพัททุก ระบบของความรู้สึก หิวก็เป็นส่วนของความรู้สึกไม่สบายเหมือนกัน ต้องการระบายถ่ายเทก็ เป็นความรู้สึกที่มีมีความลำบากไม่ใช่ไม่มันใช่ถอดกดอุจจาระปัสสาวะท่านก็เรียกว่าเป็นทุกประเภทประจำ ทุกเนื่องนิดนะก็ดูอย่างนั้น so one way to one road to knowledge is is uh, getting information from other people we call this sutta maya panya you know this wisdom that comes from hearing hearing or seeing, listening to things. We use your ear faculty, or you can use your eye faculty to see things. But these faculties gives rise to the basic human instincts, things like fear. Fear arises. That's never comfortable. That's dukkha. So if fear arises, then you have to you have the need to flee, to run away from danger. The reason fear arises for any of us is actually that we're afraid of death we're afraid of death, but you can't actually run away from death. Also, dukkha, you can't run away from dukkha because you have to understand that dukkha is, is bound up with life, it's part of the body. Uh, <clears throat> it's just the, the way the body expresses itself, manifests, is with dukkha. It's called nippa dukkha, means continuous or permanent or like regular dukkha, basically digesting, urinating, defecating, hunger. These things are all dukkha but they're just the regular stuff of, of having having a body. ประเภทหนึ่งจะเรียกว่าจินตมัญญาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งรู้จักว่ามันมีส่วนของความรู้สึก เรียกว่าหลบภัยเราจะมีส่วนปฏิบัติอย่างไร เช่นพื้นที่นี้ทำไหในรูปแบบของร่างกายของเราก็มีอุณหภูมิ 36 แต่ในบรรยากาศของพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อมมันลบมันลบศูนย์อย่างนี้ อุณหภูมิมันลบศูนย์มมันลบศูนย์วิธีหลบภัยเราก็ หาที่กำบังอย่างน้อยก็เริ่มต้นกันที่กำบัง เรียกว่ามันบรรเทาได้บ้างเช่นทำที่อยู่ที่อาศัยระบบเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้ต่อมาเราก็เห็นว่ามันยังยังไม่ส่วนต้องต้องแก้ไขอีกเราก็มีส่วนของจัดระบบ ความอบอุ่นให้มันมีขึ้น เรียกว่ารู้จักทำพื้นที่ทำบรรยากาศอาตมาดูดู ตามหนังสือความเป็นมาของชนชาติชนเผ่าในพื้นที่ที่มีอากาศ เรียกว่าอากาศลบเขาก็มีส่วนของการจุด จุด เรียกว่าระบบเผาไหม้ ระบบไฟนี่แหละ กับวัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่เอาไม้อะไรมาก่อนแล้วมาจุดให้มันติดเป็นเปลวขึ้นมาลุกขึ้นมาความอบอุ่นก็ขยายออกไป คนที่ได้รับความอบอุ่นเพราะระบบบรรยากาศรอบๆกองไฟ มันก็สนุกสนานก็เรียกว่าร้องลำทำเพลง มีความสุขประเภทหนึ่งเหมือนกัน ทั้งแสงสว่างให้พอพอที่จะมองในเวลาค่ำคืนได้ มันก็มาจากจินตมายะปัญญา คิดในการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อมาเราก็ทำเป็นระบบภายในพื้นที่บ้านเรียกว่าให้ความอุ่นก่อขึ้นเป็นเตาผิงอันงแรกก็เป็นเตาผิง ต่อมาก็ เราก็บอกว่าเตาผิงยังไม่พอต้องทำเป็นสภาพให้มันมีส่วนบรรยากาศไม่ให้มันมีความเย็นเข้ามาสู่พื้นที่เป็นส่วนความออุ่นได้ ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาถึงกับว่าใช้ความร้อนอันเกิดขึ้นจากการเรียกว่าการการทำทำน้ำให้มันเดือดให้มันร้อน แล้วก็ให้มันวิ่งไปตามท่อนความอบอุ่นมันจะได้อยู่ในผู้นญิงมันก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆนั่นก็อาศัยจินตามายาปัญญานี่แหละ ความคิดเราเรียกว่าบาลีภาวนามายาปัญญาอีก ปัญญาในการที่จะแก้ไขด้าน ความรู้สึกทางด้านจิตใจอารมณ์เศร้าหมอง จิตใจกุ่นเครื่อง สภาพมีส่วนให้เกิดความรู้สึกมีผลกระทบก็ถึงกับมีการทำลายเบียดเบียนเก่นก้าก็อาศัยภาวนามยปัญญา So the second type of wisdom, second level of wisdom, we call j i n t a m a y a panya. j i n t a means to think or to to invent or to create or to to imagine. So it's wisdom that comes from thinking about things. And so <clears throat> we have danger, we fear danger, so we have to flee and, and, and protect ourselves. So we have to think of ways to do that. So our body, for example, is 36 degrees roughly temperature, but here in Norway, it's freezing below zero. So you have to find ways to free yourself from danger. You have shelter, you have clothes, but that's not enough. You need heating systems. So I'm saying I've read books, seen pictures about people in cold places with all the various ways they light fires and heat the house with wood, and then people get warm and cozy. Actually, they end up being quite happy. They sing and dance around the fireplace and bonfire, and they have light at night. So this is the, the clever cleverness, the thinking of the humans to solve problems. Jintamaya panya. And so then they improve things even more. You learn how to build stoves, and even then that's not enough. You have boiling hot radiator, water systems running around pipes, heating up houses. So this is Chintamaya Panya, base level wisdom coming through thinking, Bhavanamaya Panya, Panya that comes from Bhavana. This is the training of the mind further, where you actually solve problems regarding unwholesome states of mind, all these types of negativity, harming, fear, uh, ruining your life. You use bhavana maya panya, the wisdom that comes from bhavana or development or cultivation. แต่มันก็ต้องมีส่วน มีหลักอาศัยที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีเราก็เรียกกันในโลกแบบว่าสติเราเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรมะถึงจะมีส่วนสุตะ ก็ต้องอาศัยสติ มีส่วนจินตะ ก็ต้องอาศัยสติมันมีส่วนให้ ที่เราได้มีส่วนประเมินมีบวกมีลบ ถ้ามันไม่ได้บวก ได้ลบ เราก็จะไม่รู้เห็นว่าอันนี้มีคุณ และจะให้โทษยังไง ก็ว่ากัน คุณออกมาในลักษณะอย่างนี้มันจะสมดุลกันไหมเหมือนเรามีแต่ตื่นอย่างเดียวไม่มีนอน เราจะปกติไหมก็คือคิดดู ถ้ามันมีลักษณะตื่นอย่างเดียวมันก็กลายเป็นวิปลาสวิปริตไปเรียกว่าจิตตประสาทไป มันก็ไม่สมดุลเหมือนกันจะต้องมีส่วนที่เราเรียกว่าลบนั่นแหละเรียกว่ามีส่วนนอนนอนพักผ่อนมันจึงจะอยู่ในโลกแบบปกติ พอมันส่วนทำให้เกิดการยับยั้ง <coughs> and so you need principles for this bhavana mayapanya you need to develop <coughs> skillful means spiritual qualities you develop the dhamma which is of great benefit it's called sati mindfulness sutta mayapanya listening you need sati thinking jinta you need sati and so mindfulness teaches you to evaluate your life what's positive, what's negative, what's beneficial, not beneficial, what's wholesome, unwholesome. Mm. And you have to balance your life. For example, you can't just stay awake. You might think wakefulness is good, but if you're awake all the time, then you have to think, well, well what will happen if you just stay awake? Actually, you need the opposite or the negative side of awake, which is asleep. Sleep, you have to balance yourself with sleep. If you just stay awake all the time, you go mad. And so you have to sleep, you have to rest, and you, you have to make your mind balanced using sati or mindfulness. จะมีสติ มันก็เหมือนกับว่าเรามีส่วนของการดูแลด้วยรักษาด้วยดูแลก็ต้องรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่มันดี ก็ควรที่จะมีส่วน จัดให้มันเข้าทิศเข้าทางอยู่ในรูปแบบที่จะนำมาใช้อันใดไม่ดีเราก็มีส่วนจัดเหมือนกันเอาไว้ในที่ที่เรียกว่ามันไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกมีโทษมีอันตรายดังความมีสติจึงต้องมีความรู้สึกของความรู้สึกมีการตีต่ำ So this mindfulness means mindfulness to look after yourself, to protect, to maintain yourself well. knowing what's good and what's not good. Those things which are good, manage them and set your life, set them up well in, in, in that direction or in line with those principles. Whatever's not good, avoid them so that uh, there's no danger or disadvantage. And so for this, you need lots of uh, patient endurance. I <coughs> <coughs> ก็พูดกันอย่างนั้นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนพระสงฆ์นี่แหละแต่เอาก็เอาลูกขันอันเป็นส่วนประกอบของวัตถุนี่แหละมาสมมติให้แต่มันก็มีหลักของการที่จะต้องมีจุดมีจุดดำเนินอย่างน้อยท่อมันก็บอกว่าต้องเว้นเว้นข้อห้ามข้อใดที่ท่านห้าม ก็พยายามเว้น และก็ทำตามข้อที่ท่านอนุญาต เพราะท่านมีประสบการณ์มาก่อนผู้ที่มีประสบมาก่อนก็รู้จักเส้นทางนี้ดีก็มาให้ข้อมูลไว้ด้วยการเว้นข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตทำนองนี้ so to use simple words practice dhamma this is where true wisdom arises but actually practicing dhamma even the sangha here, the externals is just a convention, like uh, like just be, being a monk. You need the principles in life that's actually practicing dhamma. So, simply put, avoiding things which have been pro- pro- forbidden and doing those things which have been laid down or prescribed for us, because the Buddha and the teachers they had experience, they knew what was beneficial and wanted us to do those things, and knew which was harmful, wanted us to stay away from those things. มันเป็นให้ข้อมูลในรูปแบบเตือน เตือนแบบรวมๆว่าปฏิบัติธรรมเรียนธรรมเป็นธรรมะเรียนเพื่อละ ทุกใหญ่ไม่ท้อถอยก็เรียนลงที่ทุกยิ่งเข้าลอย ไม่เลื่อนลอย มองให้เห็นตามเป็นจริงเป็นภาษาอย่างนี้ So <clears throat> there's an old old poem, an old saying, which is, "You practice dhamma, you study the dhamma for the purpose of abandoning when dukkha arises in your heart. Don't lose heart and, and backslide or, or or run away, and slowly develop your views in line with the way things are, or in line with the truth of ultimate reality." So find find information seek it out for yourself Banya wisdom find out for yourself you have to know the the levels you have to be able to separate out the various distinct <coughs> kids little children have w- children's wisdom ปัญญาของเด็กนี่มันต่อสู้กับผู้ใหญ่มันเอาล่องให้เป็นหลัก hmm. and when the wis- ใช้พ่อ children's wisdom to, to, to do battle with adults is by crying and hmm. adults always lose hmm. อาวุธของเขาอย่างนั้น That's their weapon ก็ต้องดูอย่างนี้ตอนนั้นดูลองเขาก็ไม่มีอะไรหรอก understand like this if you if you understand it's no big deal ว่ามันเป็นส่วนที่จะทำให้เรานั้นรู้จักหลบหลีกมาก ๆขึ้น ความทุกข์ทางกาย ความรู้แบบเรียกว่าระดับ โลกียะปัญญานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะ so saying no n o how to avoid certain things get away from from dukkha even lokia worldly wisdom if you really have worldly wisdom just that that's not a small thing ที่เราเขามานำมาปรับปรุงถึงได้ ความรู้สึกสะดวกเรียกว่าได้ได้หูที่สองได้ตาที่สองหูทิพตาทิพออกมาแล้ว <laughs> He's saying you know you see how the world's got developed even worldly wisdom you know what the divine eye is the divine ear you've heard about these things well we all have them you can use these machines and talk to people in Thailand you can see what's going on the other side of the world mm. แต่ว่ามันมีส่วนมีผลทางบวกทางลบ เราเอามาใช้ในทางมีคุณ มันก็เป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึก มีความสงบแต่เอามาใช้ในทางมีโทษ อย่างระบบของการเบียดเบียนระบบของการเข็นฆ่าระบบกับการต่อสู้นี่อู้ไม่ใช่ ธรรมดามันทำให้เกิดความหายนะถึงกับทำให้เกิดการล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยก็ได้ so all these things they have their their good side and their bad side, the pros and cons. So learn just to use these things for what's beneficial, but avoid the bad sides, which destroy your mind and and <clears throat> lead you away from wholesome states. These days, these kind of things are used for all kinds of bad things, even you know, even killing each other, ethnic cleansing, using technology. ผู้ที่มีเมตตาธรรมท่านจึงไม่ค่อยสรรเสริญในเรื่องโลกิยะปัญญา ท่านบอกว่ามันมีส่วนในทางให้เกิดมีความหายนะได้ And so people with true wisdom never really emphasize too much about worldly wisdom because of people with true metta, wulokiya, panya, actually, they always emphasize you to go beyond that lokuttara or supramundane wisdom. But that's always going to be an individual affair เรากุตละยามันก็ทำลายเหมือนกัน แต่มันทำลายในรูปแบบสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกับเราเช่นทำลายความโกรธทำลายความโลภทำลายความหลงราคะโทสะโมหะต่างๆนี่ So Lokuttara wisdom is also a destructive force, but it destroys those things which are obstacles to our life, like it destroys greed, hatred, delusion, craving, and ignorance เราก็มาเปรียบเทียบดูก็ได้ คนที่ไม่มีความรู้สึกโกรธนี่เขาจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ อยู่อย่างไม่หวัดระแวง เพราะความรู้สึกที่เขามีอยู่นั้น มันไม่เป็นพิษเป็นภัย so people who have no no anger Actually, they they live in a in <clears throat> they're free people because in their minds there's no poison, there's nothing which is dangerous. ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าโลกุตระปัญญานี้มันก็เป็นส่วนมีคุณค่าและก็ทำให้เกิดความรู้สึกในส่วนเราก็ได้ so understand this lokuttara wisdom is very, very useful and is to be developed in yourselves. And it's the kind of wisdom which is free from danger. มันไม่มีผลกระทบกับบุคคลอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นสังเกตดูคำสอนพระพุทธเจ้า แม้กระการอยู่ในโลกนี่ก็ยังไม่ให้ ระบบของการทำหน้าที่ในโลกของการดูแลการขับการถ่ายท่านก็ไม่ให้ขับให้ถ่ายในรูปแบบที่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ดูดูแล้วก็มันก็มีส่วนอย่างนั้น so lokuttara wisdom is wisdom which doesn't harm any being any person any thing any any place and so understand this principle of non-harming and not not not ruining other people or other things. Just start with the basics. See, the Buddha laid down rules, even where the monks can urinate and defecate, we have to be careful not to harm plants or harm living beings. So that principle's there right from the very foundations. แต่คนอันไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ใช่ว่าท่านพูดเรื่องการมีส่วนกับการดำเนินชีวิตนี่แหละ <coughs> Actually the Buddha was so so determined or really mm. wanted us to learn how to live a life of non-harming that actually even with care and concern we wouldn't even want the trees to disappear or the vines to disappear knowing that everything is of value <coughs> ันจะได้ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อมันอยู่ในรูปแบบรู้จักดูแลรักษามันก็ดีเป็นอย่างนั้น so not get hot and agitated so look after your hearts and minds เอาไปคิดคิดได้เหมือนทุกคนคิดได้อยู่หรอกมาปัญญาปัญญาโลกีเป็นยังไงปัญญาแบบโลกแบบผู้มีส่วน ของความทะเยอทะยานแต่ปัญญาแบบผู้พอเรียกว่าโล โลกุตระมัญญาปัญญา คนพอนั่นความรู้นั้นมันเป็นยังไง คนพอนี่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษนะถ้าคนมีความทะเยอทะยาน อันเป็นส่วนประกอบของความรู้สึกของความหลงอวิชชาความงำโอ้มันอันตรายมาก so think about this. You can all, everyone can think. Think about worldly wisdom, the kind of wisdom that's still bound up with uh, ignorance, and then lokuttara wisdom. This this uh, super mundane wisdom or true wisdom is the spirit that knows enough. The mind has had enough, or the mind is full, or sated, or satisfied. When your mind is satisfied, then you feel no lack and you have nothing to gain and no one to harm. It's very different. People saying, "Oh, you know, the wisdom of." worldly wisdom, which is still bound up with ignorance. <clears throat> this knows knows no no no end or no no end to it. And so study now <clears throat> in order to make yourself somebody who knows enough, you know, Paul how, how do you have to change yourself? What changes do you have to make to bring about this state of mind? อย่างเครื่องนุ่งห่มนี่ตามรูปแบบท่านก็บอกว่ามีแค่พอยังการเป็นอยู่ไม่ให้เดือดร้อนเรียกว่าไตรอาหารที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความหิวก็ไม่ได้ให้มากอะไร วันละมื้อเท่านั้นมันก็ไม่ได้มีอะไร Deadline. So for us, just like you know, with our robes, the Buddha always taught us just to be, have enough robes or clothes, you know, for what we need, just to keep off the heat, cold, the dangers. Food is the same. We can live off just one meal a day if we want, not too much, not getting agitated or bound up with craving or, or concerned about these things. การมีส่วนกับการเป็นอยู่ท่านก็มีหลักอย่างน้อยก็เอาสัจธรรมของความเป็นจริง ของธรรมชาตินั้นมา มีส่วนในให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวสัจธรรมของธรรมชาติคืออะไรกันคนความแก่เรานี่แหละความแก่ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลง ความเจ็บความรู้สึกของความเสื่อมสลายนี่ เอาแค่ความจริงของธรรมชาตินี่แหละ มาเป็นเครื่องเครื่องเตือนสติ ถ้ามันเกิดความรู้สึกในรูปแบบของอารมณ์มัวเมา อารมณ์เพลิดเพลินอย่างว่าล่าเริงลุ่มหลงเราก็เอาความแก่มาเตือนมันก็ได้แล้วก็มันเพราะเรามันไม่เห็น เรามันไม่ได้สัมผัสเราบอกว่าเรายังไม่แก่ความจริงมันแก่ มันแก่ในรูปของความเปลี่ยนแปลง แก่มันมีขาขึ้นขาลง so use the principles or the foundations are satyatam so ultimate truth or ultimate reality use these as the basis that you form your perspectives and so what is ultimate truth of the we all share is old age sickness and death but people tend to deny or ignore these things and so they get lost in in distraction. But if you're lost in distraction and fun seeking and you, in Thai say, limpon door, you lose your head or you get carried away with yourself, the minute you contemplate old age, then straight away you come back to your senses. But people don't want to see it in this way. They think, oh, I'm, I'm not old yet. But of course, saying actually, we're all old already. We're all old or we're aged, aging, aged in the sense that this process of change has already taken place in us, that there's life is all part of <clears throat> you know going up and coming down like like the moon it waxes and wanes um, and then he said well you can I don't, you don't think you can see the moon in, in the North Pole here <laughs> not sureยะทาวะดิวังหาปูดาปฏิปุเรนติสักลังเอวะเมวิโต hmm. <coughs> <coughs> ทินังเพตานังโอปากัปติ อิจิตังมณิตังตุมังคิปะเมวะจามิจันโตสัมเพปเลนโตสังกามปาจันโทปนาดานโตยะถามณิโจจินาโตยันทาน อิติโยวิวัตชันตุสัมปันโนโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโคภวาอาภิวาทนาสิเลสมิจังวุธาป สันนานังอังกังธรรมังวิชาณตังอังเกบุเทปัสันนานังตังเกีนเยอนุตเลอาเกธรรมเมปัสสนานัง วิลากุปัสสเมสุเกอาเกสังเกปัสสนานัง บุญญาเกเตอนุตตะเลอากาสัง สัทธาเมตาวิอาคาธรรมะสมายิโตเทวบุตโตมนุสโสวาหกัปปโตปโมทติติภวัตุสัพพมังกาลังราทันตุสา สัพพเทวตาสา